إذاعة البيان تقدم يا ابن اليماني قم وجهز حزامات أهلك رجال الله ما تقبل الذل أمريكا خلفك والمجوسي أمامك فجر الحوث بصنعاء وزلزل يا ابن اليماني يا ابن اليماني يا ابن اليماني قم وجهز حزامات السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان محترم گزارش اخبار دولت اسلامی در روز پنجشنبه سنه یکم ماه رمضان سال 1436 هجری برای شما تقدیم کرده می شود من را آغاز میکنیم با مهمترین رویدادهای امروز. سقوط کننده شد دو هواپیمای تحالف صلیبی صفوی الله آنان را خار گرداند در ولایت انبار چهار نقلات ترکنده بر هدف قرار داد حسین رافیزی را در ولایت صنعی یمن که دهها کشته و زخمی شد سرآغاز از ولایت انبار سقوط کننده شد دو هواپیمای حربی تحالف صلیبی صفوی در ولایت انبار و هواپیما سقوط کننده شد در نزدیکی منطقه پایگاه حربی حبانیه و دوم در نزدیکی پل رعود در منطقه گرمه که آن را بر هدف قرار داده شد بعد گلوله برون کردن منطقه شرقی رمادی و هم دو قدردانی تنها برای پروردگار می باشد و از الله امید میکنیم که هدف های مجاهدین را موفقانه گرداند در ولایت صنعت الله سبحانه و تعالی آسان گردان بر لسکر خلافت با قصاص گرفتن از حسیه رافیزی که به ترکیش درواردن چهار نقلاتی ترکنده در ایستگاه آنها آماده کرده شده را در منطقه های بیلوتی ولایت سنعت یکمین نقلات ترکانیده شد در معبدگاه رفیزیان مشرک بانون نام حسینیه کپسی در کوچه زیرع و دومین نقلات بر هدف قرار داد در معبدگاه بانون نام حسینیه قبه خضرا در کوچه 16 و سومین نقلات ترکانیده شد در اداره سیاسی مرتدین در خیابان جراف و آخرین نقلات را ترکانیده شد در نزد زیستگاه مرتدین که با نام تا متوکل بوده در همان خیابان ذکر شده می باشد که در نتیجه کشته و زخمی کرده شد ده های از آنها را و هم تنها برای پروردگار است پروردگارا بر لشکر خلافت تمکین ده برای قتل رسانیدن رافیزیان اما در ولایت فلوجه به هدف قرار دادن لشکران خلافت زیستگاه لشکر مسلح صفویان رافیزی را در منطقه مزرعه و در نزدیکی کارخانه хонаи азрак дар шаҳраки саёҳатӣ бо воситаи қумбулаҳои ҳавин обу мушакҳои сохти маҳаллӣ ва ҳамчунон бар ҳадаф қарор дода шуд як танкро бутӯ аз алло масъалат менамоем ки бар душман шикастро даровард дар вилояти диала به ترکیش در آورده شد دو مینه ترکنده را در منطقه درآمدگوی در و در پستگاه منطقه العنباقیه که در نتیجه ترخانیده شد منوره مراقبه کننده و به هلاکت رسانیده شد شش نفر از پلیسی صفوی و همچنان به ترکیش در آورده شد مینه ترکنده را در نزد پیشوای صحوای ردت با نام عماد دهم و این در منطقه هاشمیه باشد که در نتیجه زخمی شد او و و هم تنها برای پروردگار است اما در ولایت سینا лашкарони хилофат дар яке аз ҳамлаҳояшон бар ҳадаф қарор доданд ду нақлиёти ҳарбии тобеи пулиси аҳли риддатро дар маркази минтақаи алариҷ ки дар натиҷа ба ҳалок расид ва ҷароҳатнок шуданд тамоми ононе ки дар нақлиёт буданд ва бақни ҳалокшудагон як афсари рутбаи баланд дошта ки дар байни онҳо буд дар вилояти ҷануб яке аз муртадҳо ки бо номи наҷм ки ва яке аз пешвои саҳваи риддат мебошад бо се афроди муҳофизаш و هلاکت رسانیده شد بعد از هجوم کردن بر آنها با واسطه های سلاحهای سبک در یک کیلومتری منطقه لطیفیه و همچنان براتش درآورده شد منارای مراقبه کننده و زیستگاه لشکر صفوی را در عمیره فلوجه و در حیتاوین و المعامر با واسطه های سلاحهای سبک و وزنی و با قنبله های هاوین و مشک های ساخت محلی و هدف های مجاهدین موفقانه بود که در نتیجه به در درآورده شد زیستگاه آنها و هم تنها برای پروردگار است در منطقه عبید در زوبع بر هدف قرار داده شد با واسطه سنایپر یکی از لشکری صفوی را که در نتیجه به هلاکت رسانیده شد و همچنان بر هدف قرار داده شد نقلیات تابع تجمع رافضی را در منطقه مزرعه با واسطه مینه ترکنده که در نتیجه به هلاکت رسانیده شد سه عدد از آنها را و هم تنها برای پروردگار است اما در ولایت صلاح الدین گلوله بران کرده شد زیستگاه لشکری صفوی را در قرارگاه جنوبی شهر تکریت و همچنان پایگاه نظامی سپایکر و اداره پلیس را در مکیشفه با مشک های کچوشه و با قمره های هاوین و هدف ها موفقانه بود که در نتیجه بر آتش درآورده شد باشگاه لشکری صفوی را اما در ولایت خراسان لشکران خلافت ذبح کردن جاسوس را در منطقه دورهن و هم تنها برای پروردگار است در ولایت برکه بر هدف قرار داده شد نقطه های باشگاه مرتدین پیکی را در اطراف تل حمیس و با مشک های گوناگون هاون از الله مسئلت می که بر دشمن شکست را اما در ولایت حمص هواپیمای تحالف صلیبی نصیری الله آنان را خور گرداند دو مراتبه گلوله باران کردن اطراف شهر تدمور را و در نتیجه یگان ضرری نوارده است و هم تنها برای پروردگار است در ولایت نینوا بر هدف قرار داده شد زیستگاهی بشمرکه در کوه کنونه و بعشقه با اسلحه های وزنین و با های کچوشه از الله مسئلت می نماییم که بر دشمن شکست را درآورد اما از لحاظ اعلامی مؤسسه فرقان نواری را نشر کرد با عنوان وبیدی هید زکات را که در آن بیان شده است فرض بودن زکات و چی نقشه دارد در حیات مسلمانان و از برای باقها برآوردن این فریضه و بر مستحقان آن سپریدن و در ولایت دمشق نشر کرده است اعلامی ولایت دمشق نواری را با عنوان حتی اینکه دین همش تنها از آن الله شود که در آن بیان شده است معرکه آزاد کردن منطقه محشش و اطراف آن ولایت حمه اعلامی ولایت حمه نشر کرده است رسمهایی را که در آن بیان کرده است ختم کنندگان معسكر را در نوبت پنجم و تدریبات و تمرینات آنها را در ولایت جزیره اعلامی ولایت جزیره نشر کرده است رسمهایی را که در آن بیان کرده است بر ترکش در آوردن منزل های صحوات ردت را در این ولایت در ماه شعبان آخرین اخبار اعلامی از ولایت دیاله اعلامی ولایت دیاله نشر کرده است رسمهایی را که در ولایت حاصل و نتیجه جنگی در ماه شعبان شده рӯзаро ва дар интиҳои гузориши ахбориямо баъзе аз рӯйдодҳои муҳими имрӯзаро баён мекунем ки онвонашон инҳост суқут кунанда шуд ду ҳавопаймоҳои таҳаллуфи салибии сафавии аллоҳоноро хурд гардонад дар вилояти амбор чор нақлиёти тарканда бар ҳадаф қарор дод ҳусиёи рофизиро дар вилояти санъа ки даҳҳо кушта ва захмӣ дод натиҷаи таркишҳо ва таҳияи бародарони худро қабул фармоед ва ҷазокумуллоҳу хайран вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату معاك اللي بمدح ألسن الناس في الختم صلي على أحمد إمامك اللي بمدح ألسن الناس ما تمل يا ابن اليماني قم وجهز حزامات أهلك رجال الله ما تقبل الذل أمريكا خلفك والمجوسي أمامك ومفجر الحوث بصنعاء وزلزل يا ابن اليماني يا ابن اليماني يا ابن اليماني قم وجهز حزامك يا ابن اليماني يا ابن اليماني يا ابن اليماني قم وجهز حزامك